otxailak amabik gaur rasteazkena da eta e, berrio albistegia duzue berriozare erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, egarazi gizarte aldaketarako biltzarra aurkeztuko da gaur berriozaren bai gaur aurkeztuko da gizarte aldaketa bultzatuko duen biltzarra teneoak bere hasteko bilera bertan bera utzi du biltzar berri honen aurkezpen errazteko erraztasunak alde batera utzirik gai korapilatxuari helduko diote gaur aurkezpenera hurbilduko direnak norabide berdineko mobilizazioak egiteko ziklo berria bultzatzera datoste gizarte aldaketarako biltzarraren parteatzaileak baina eurak hobeki azaldiko digute eta guzti hau gaur arratsaleko zazpietan Bilbon kulturgunean. Beno, garazietan txun bezala giza eskubidea Kolombian izeneko jarduerak bukatzear dira. Kolombia argatazkaren baitan, kaltetuak izan diren senitartekoen testigantzak jasotzen dituzten argazki erakusketa larun bat honetan erretiratuko dute kulturgunetik. Bestalde, atzo Ameriketako kazetaritza kritikoa jopuntuan harturik zinez Egin Egintzen, hau eh, Fernando Armendarizen dinamizatua. Beno, eta beste alde batera joko dugu orain, bihar plan estrategikoaren baitan, bilera, berria? Bihar, arratxeleko zazpietan, plan estrategikoaren baitan azken aurreko biltzar irekia egingo da, honetan plan estrategikoaren dokumentoa eztabaidatu eta ekarpenak jasoko dira xabi. Eta musikariak ingo diogu orain eh, eta igande honetan doinua musika bandak kontzertua eskainiko digu. Jakob Dehan musikariari omen eginen zuinuakoak kontzertu bat eskiniko digute kanta guztiak musikari eta musika gile holandarrunen piezak. Izango dira, beraz, Jakob Dehanen musikaz gozatu nahi badugu, igandean arretxadeko zazpietan musika eskolara urbildu barko gara xabi. Eta mendiari helduko diogu, kirolen atal hau irekitzeko garazi. Leire mendi larroa helburu izanik iganderako ateraldia prestatu dute mendizale lagunek. Xabi, zuzenki leire mendizerran kokatzen den mila berreon dalaro bat metro dituen kasteiar mendiari helduko diote leire monasterioaren parkinetik ekingo diote igoerari eta kainada realitzenez ezagutzen den bidea jarraituko dute mendi puntako gurutzea begibistatik galdu gabe igo eta igo horixe iganderako mendizaleen erronka. Xabi, ateraldian interesatuak ikandean guztiko bederatzeietan eguzki plazan agerraitezke. Arazi, eh, el año agertu da bizitan gaurkoan, eh, baina honetaz gain zer dio gaurko iragarpenak? Zerua tarteka odeitzu egongo dela, bereziki egunaren eh, lehen partean, eta gauean, eta gauean ere odeiekin bat, euri txikia egin dezake ego mendebaldeko aizea olbizia ibiliko da, goizean indartuz, bolada gogorrekin eta oso gogorrekin, eta temperaturak maksimoak gutxi edo nahikoa joko dira. Thank Eta hau izan da guztia gaurkoa albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozare erratiaren sintonian fmq edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.